بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقار إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ورسولنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وحامل لواء الحمد يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى أتباعه المكرمين ومن اقتفى أثره واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم يبعثون أما بعد بعد لكم حميد الله عز وجل ambaye ametupa afya na uwezo na kutuwafikisha katika kukaa katika nyumba yake miongoni mwa nyumba zake tukufu katika ardhi na maeneo anayoyapenda zaidi katika ardhi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika toa yake na tujalie katika wale wachache wenye kumshukuru na wakadumu katika toa yake mpaka siku ya kukutana naye. Leo nitapendelea kuzungumza nasaha fupi, na nasaha hizi zitakuwa katika msingi miongoni mwa tabia zilizokuwa njema na tabia zilizokuwa bora walizojipamba nazo tabia hizo mitume wa Allah alaihim salatu wassalam na ni tabia ambayo tunatakiwa na sisi tujipambe nayo tabia inayoweza kutusaidia tukafikia katika mafanikio tukaishi katika ardhi hii katika maisha mazuri yenye amani na utulivu na pia tukaenda kuishi maisha baada ya maisha haya katika makaburi yetu tukapumzika mapumziko yaliyokuwa mazuri na siku ya kufufuliwa tukafufuliwa tukiwa ni watu wenye amani na radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia hii ni tabia ya khashyati Allah, tabia ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia ya kumwogopa Allah ni tabia yenye athari kubwa sana katika maisha ya mwanadamu na ni tabia yenye mafanikio makubwa sana kwa mwanadamu pale atakapojipamba na tabia hiyo ya kuwa ni mtu mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake ya kila siku na katika harakati zake za kila siku na hii ni tabia waliojipamba nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni tabia ambayo iliwapambanua na ikawafanya tabia yao ya kumhofu Allah ikawa ni tabia iliyowanyanyua daraja na ikawafanya wakawa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akawa nao karibu kwa kiasi kikubwa zaidi alkhashya ni alkhaufu alkhashya ni kuogopa na ni tabia ambayo inarithisha unyenyekevu inarithisha utiifu na usikivu na tabia hizo humpelekea mja katika mafanikio makubwa sana. Kwa hivyo sisi tuna haja ya kujipamba na tabia hii ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu haya ya dunia na pia katika maisha yetu ya akhera, na ni tabia wengi wameikosa. Kulazimu na kujipamba katika tabia hii utatusaidia sana sisi kuyafikia mafanikio katika haya maisha yetu ya dunia kwa hivyo leo tutaielezea hii tabia katika maelezo ya ufupi kwa sababu ni sehemu ya nasaha alkhashya ni daraja ya juu na yenye nafasi ya hali ya juu kuliko daraja ya hofu kwa sababu hofu inapelekea uoga katika moyo na kukikimbia kile ambacho kinachokukera na kukuudhi kinachoweza kukutokea hicho kinaitwa ni hofu lakini alkhashya yenyewe imefungamanishwa na kufahamu utukufu na ukubwa wa kile unachokiheshimu lakini inarithisha utulivu na unyenyekevu wa moyo ambao unatoa matokeo ya kuupata heshima ya yule unayemwogopa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala na hivyo utaona alkhashya ni tabia imewahusu watu wenye elimu wanachuoni na viongozi wa wanawachuoni ni manabii kwa hiyo tabia hii ya khashya kiswahili tunasema ni kuogopa lakini kuogopa katika kiarabu ni alkhaufu mtu anapokiogopa kitu kile kitu kinakuwa kinamtisha kinamkosesha utulivu kinamuudhi hakipendi anakiogopa kwa hiyo kuogopa hakuleti utulivu kwenye moyo kunaleta mashaka na wasiwasi ni tofauti na alkhashia kwa alkhashia yenyewe ni daraja ya juu ya kuogopa inayo pelekea ufahamu na uelewa wa kukijua kile unachokiogopa na tabia hii inarithisha utulivu katika moyo inarithisha unyenyekevu katika moyo inarithisha heshima ya kile unachokiogopa katika moyo hivyo manabii ambao wao ni viongozi katika elimu Allah amesema innama yakhsha llaha min ibadihi lulama alkhashya hakika wale wanaomwogopa Allah katika waja wake ni wanachuoni na wanachuoni daraja ya kwanza ni manabii kwa ni namna gani manabii walivyokuwa na khashya kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni tabia iliyowanyanyua mitume katika daraja kubwa zaidi kuliko watu wengine fahum alaihim salatu wassalam alamu nnasi billah manabii sala na salamu za allah ziwe juu yao wao ni wajuzi zaidi wa kumjua allah kuliko watu wengine ilipokuwa allah amewasifu wenye kumwogopa ni wanachuoni akasema innama yakhsha llaha min ibadihi lulama kama ilivyokuja katika suratu Fatir katika aya ishirini na nane basi manabii wao wako katika daraja ya kwanza kwa sababu wao wanamjua zaidi Allah tabaraka wa taala kuliko viumbe wengine hivyo wamekuwa manabii ni akhsha nnasi billah au akhsha nnasi lillah ni watu wenye kumwogopa Allah zaidi kuliko wengine Kwa hivyo utaona katika aya tukufu za Allah tabaraka wa taala zimeelezea habari za manabii kwa sehemu kubwa alayhimu salatu wassalam namna gani wakimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa kwanza wao ni Adam alayhi salam قال الله تعالى الله مسيما كوس آدم عليه السلام وناداهما ربهما ملواه أكويتا وويلي آدم نمكيو حواء وناداهما ربهما نأكويتا ملواه أكوانبيا ألم أنهكما عن تلكم الشجرة hivi sikukatazeni kwenye huo mti وقل lakuma إن الشيطان lakuma عدو mubin na nikakwambieni wewe adam na mkeo kwamba sheitani huyo ni adui wenu mkubwa wawazi mwogopeni allah amemkumbusha adamu alaihi ssalam aya katika surat laraf aya ishirini na mbili allah aliposema haya maneno fabadara alaihi ssalam akafanya haraka alaihi ssalam nabillahi adam na mkewe wakasema qala rabbana wakasema adam na mkewe mola wetu dhalamna anfusana sisi tumezidhulumu nafsi zetu wa in lam taghfir lana wa na kama hautatusamehe na ukatuhurumia lanakunanna min alkhasirin tutakuwa sisi ni katika watu waliopata hasara katika aya iliyofuatia ya 23 katika surati al-a'raf angalia adam alayhi salam namna alipokuwa anamtambua mola wake na kumwogopa yeye na mkewe pale tu mola wao walipowalaumu haraka walifanya walimuomba msamaha na wakataka mola wao awanusuru na hiyo hali kwa sababu wanamjua na hii ndiyo khashya inayopelekea unyenyekevu utiifu na mapenzi ya kurejea kwake allah subhanahu wataala siu kama memwelewa adamu na wewe sasa unapofanya makosa ukamkumbuka mola wako pia unafanyeje unafanya haraka kumuomba msamaha so hii tabia ya khashia kwa allah subhanahu wa taala inamfanya mtu asiangalie wema wake alioutanguliza nimesali sana nimefunga sana nimefanya nini ah, anaangalia lile kosa ambalo amemkosea yule aliyemkosea ambaye ni allah subhanahu wa taala kwa hiyo allah alikuwa mlaumu adamu tu akamwita wanadahuma rabbuhuma akawaita mola wao adam na hawa alam anhakuma an tilkum shajara hivi sikuwakatazeni kunako huo mti wewe adamu na mkeo sikuwakatazeni katika huo mti nikawaambieni wala taqraba hadhihi shajara msiukurubie mti sikuwakatazeni وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين na nikakwambieni huyu sheitani kwenu ni adui wa wazi adui mkubwa muogopeni huyu sheitani sikuambieni wanadamu tufahamiane vizuri na pale pale abdullahi adam na mkewe wakasema qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا lanakunanna min alkhasirin hii ndio tabia ya khashya inamfanya mtu awe mnyenyekevu na mtiifu na mwepesi wa kutubia kwa mola wake lakini pia nuhu alaihi ssalam wakati allah subhanahu wa taala amemuuliza au amemwambia wakati nabiullahi nuhu alaihi ssalam anamuomba mola wake juu ya kumwokoa mtoto wake allah subhanahu wa taala alimtuma nuhu alaihi ssalam kuja kuwalingania watu na kuwakataza watu shirki akafanya kazi ya kuwalingania watu miaka mia tisa na hamsini na katika watu ambao hawakumkubali alikuwa ni mkewe na mtoto wake falamma sala rabbahu aza wa jalla najata ithnihi wakati nuhu amemuomba mola wake jambo la kumwokoa mtoto wake وتبين أنه لم يوفق إلى الصواب na akabainikiwa kwamba lile jambo la kumuomba mola wake amuokoe mwanaye hakupatia amekosea wabayana lahu rabbuhu khataa dhalika minhu na mola wake akambainishia hilo kosa kwa nini unaniomba juu ya kumwokoa mtu ambaye ni mshirikina kafiri na nuhu akabainikiwa nuhu hakuchelewa lam yatawana hakuchelewa kukiri makosa wake makosa yake na akamuomba Mola wake msamaha haraka kwa sababu amekosea lakini Nuhu alikuwa hajui kama mtoto wake ni katika makafiri kwa sababu mtoto alijificha kama ambavyo alikuwa hajui kama mkewe ni katika makafiri sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani katika surati Hud aya 45 mpaka aya 46 akasema wanada nuhu rabbahu na nuhu akamuomba mola wake akamwicha kwa sauti akasema faqala rabbi inna bani min ahli akasema mola wangu hakika huyu mwanangu ni katika watu wangu ni katika wafuasi wangu wa inna wa'daka alhaqu na ahadi yako wewe ni ahadi ya kweli wa anta ahkamu lhakimin na wewe ndiye mbora wenye kuhukumu na mwenye kupatia katika hukumu yake amamwombea nuhu anamwombea mwanaye kwamba mwanaye ni katika wafuasi wake qala allah subhanahu wa taala akamwambia akasema ya nuhu ewe nuhu innahu laisa min ahlika huyo mwanao sio katika watu wako yeye ana dini yake na wewe una dini yako sio katika wafuasi wako innahu amalun ghairu salihin huyo ni mtoto asiyekuwa na matendo mazuri hakuwa ni mtoto mwema alikuwa ni mtoto muovu hakuwa na matendo mazuri fala tasalni ma laisa laka bihi ilmun usiniombe jambo usilokuwa na elimu nalo inni uiduka an takuna min aljahilin inni uiduka an takuna min aljahilin mimi nakuwaid na kunasihi usiwe katika watu wajinga ujinga wake uko wapi kumuombea mwanaye salama ya kuokoka na gharka nuhu alaihi ssalam tabia ya khashya ikamfanya awe mwepesi wa haraka na kuogopa lakini pia ikampa matumaini ya kupata tamaa katika kuzitafuta radhi za allah tabaraka wa taala na kupata mwisho mwema kwa allah tabaraka wa taala na hapo nuhu alaihi ssalam akaiogopa hasira ya mola wake pale alipomlaumu kwa kumtamkia yale maneno amemwaidhi na kumnasihi asiwe katika watu wajinga wanaoliomba jambo wasilolijua nuhu akasema qala rabbi inni audhu bika an asalaka ma laisa li bihi ilm mola wangu mimi ninajilinda kwako na tabia ya kukuomba jambo ambalo sina elimu nalo haraka nuhu alaihi ssalamu akatubia na kumwomba mola wake msamaha na kugundua kwamba amekosea na akamwambia wa illa taghfira li na kama wewe mola wangu hautonsamehe kwa kosa hili ambalo nimelifanya watarhamni na ukanihurumia katika haya niliyoyafanya akum min alkhasirin mimi nitakuwa katika watu waliopata hasara hebu angalia hili kosa la Nuhu na ni kosa la kusema maneno makubwa kama haya lakini hii ndiyo tabia ya khashia ambayo tumehimizwa sisi waislamu tuwe na hiyo tabia kwa mula wetu si kama mnanielewa vizuri ninachokiongea nuhu alikuwa anajua kama mtoto wake ni muovu alikuwa hajui sawa sawa lakini nuhu alimwambia mwanaye mwanangu njoo upande kwenye jahazi ya bunayya arkab maana mwanangu njoo upande kwenye jahazi mwanaye akamwambia astawi la jabali yasimuni bilalma mi mimi nitapanda mlimani huko nitasalimika na hayo maji ya mvua mapenzi ya mzazi kwa mwanaye yakatoa msukumu mzazi kutoridhika lakini alipogundua kwamba amekosea baada alifanya haraka kuomba msamaha kwa Mola wake na kutubia kwa Mola wake na kuomba rehma za Mola wake na hii ndiyo faida ya khashya ukikumbushwa habari ya Allah khashya inakufanya uogope haraka na ubadilishe msimamo katika ile tabia uliyokuwa nayo mwanzo tufahamiana vizuri mwingine katika manabii ni Yunus alayhi salam dhunnun ghadaba ala qaumi yeye akasirikia watu wake wasakhita alayhim walam yasbir akawachukia na wala hakusubiria akakosa kuwa na subra lakin لما نبهه الله سبحانه وتعالى رجع فبادر ولم yatawana mula wake alipomlaumu haraka Nuhu Yunus alirekebisha na wala hakuzembea na wala hakuwa na uvivu Allah anasema katika Qur'ani surati Anbiya aya ya 87 وذنون إذ ذهب مغاضبا نذنوني يونس عليه السلام alipoondoka hali ya kuwa ni mwenye hasira na watu wake watu wamemkatalia kukubali dawa watu wamepinga kuamini kawalingania kawaeleza allah atawaadhibu watu hawakujali akaondoka alipoona ahadi aliyopewa imekaribia fadhanna an lan naqdira alaihi akadhani kwamba hatutakuwa na uwezo sisi wa kumdhibiti tukamkamata yunus tukamfunga kwenye tumbo la samaki na alipoingizwa katika tumbo la samaki yunus hakuchelewa fanada fi dhulumati akaomba na akajuta akiwa kwenye giza la tumbo la samaki akaita akasema an ilaha illa ant ya kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni wewe subhanak utakasifu ni wako ewe allah inni kuntu min adh mimi nilikuwa katika watu waliodhulumu nafsi zao kosa lake liko wapi ameondoka kwa watu kabla hayaruhusiwa na mula wake aondoke amewakasirikia watu kabla mola wake hajamruhusu kufanya tabia hiyo amewalingania watu kwa muda mrefu watu hawakumsikia mula wake akamwambia walinganie kwa siku arobaini na baada ya hapo atawateremshia adhabu akawalingania mpaka siku ya thelathini na tisa arobaini inaingia alfajiri yunus wameondoka watu ndio kwanza walizidi kutoka katika kuikataa dini aliokuja kuitangaza yunus alaihi salam akakasirika Yunus akaondoka na hajaruhusiwa na Mola wake kuondoka na hilo lilikuwa kosa lake lakini anasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin na katika surati as-safat Allah anasema falaula annahu kana min al-musabbihin law kama Yunus angelikuwa sio katika watu waliokuwa wakimsabihi Allah kabla ya kuingia kwenye tumbo la samaki na baada ya kuingia katika tumbo la samaki akaendelea na tabia hiyo labisa fi batnihi ila yaumi yubathun basi angebakia katika hilo tumbo la samaki mpaka siku kufufuliwa fanabadhnahu bilarai wahuwa saqim tukamtoa katika tumbo la samaki na samaki akaenda akamtema nchi kavu akiwa mgumu ndio amedhoofika kwa muda mfupi aliyofungwa kwenye tumbo la samaki waambatna alaihi shajaratan min yaqtin na tukamuoteshia mti wa zabibu kwa ajili ya kupata chakula aya katika surati safat 143 mpaka 146 kwa hiyo yunus alaihi salam daa rabbahu azza wa jalla wahda alimuomba mola wake na akampokesha mola wake na akamuomba anyunjiahu amuokoe katika ile adhabu ya kumfunga kwenye tumbo la samaki fastajaba llahu dhalika lah allah akamkubalia dua yake kitu gani kilimfanya yunus afanya haraka ni tabia ya khashia lakini musa alaihi ssalam na yeye tabia hii ilikuwa ni tabia yake wakati musa alaihi salam wakaza rajulan famata amempiga mtu ngumi katika wana wa israeli yule mtu akafa watabayana lahu khata dhalika na akabainikiwa hilo ni kosa amelifanya yunus toa yako yunus alaihi yunus alaihi salam musa alaihi ssalam alikumpiga mtu ngumi akafa baada ya kukuta mfuasi wake anagombana na mfuasi wa firauni musa amekuta mfuasi wake anagombana na mfuasi wa firauni mfuasi wa musa akaomba msaada kwa musa amsaidie musa akaja kumsaidia mfuasi wake akampiga ngumi mfuasi wa firauni na mfuasi wa firauni akafa sio ngumu ya mchezo <laughs> eh halafu kesho yake yule yule jamaa yule alikuwa anagombana jana tena akamkuta tena anagombana tena siku nyingine jamaa agombana tena alafu Musa anapita anaomba tena msaada Musa aliposogea karibu ya jamaa akamwambia unataka uniue kama ulivyomuua mtu mwingine jana <laughs> yaani wewe unataka kuwa jabari katika ardhi Sasa Musa alayhi salamu alipobainikiwa kwamba hili ni kosa, qala akasema hadha min amali shaitani, hili ni katika tendo la shaitani. Innahu aduwwun mudhillun mubin, shaitani ni adui mpotoshaji wa wazi kabisa. Aya katika Suratul Qasas aya 15. Thumma sara alayhi salam, kisha akafanya haraka, faatarafa annahu dhalama nafsahu na akakiri kwamba ameidhulumu nafsi yake wasaala llaha almaghfira na akamwomba mula wake msamaha akasema qala rabbi inni dhalamtu nafsi musa akasema mula wangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu faghfirli ninakuomba unisamehe faghafara lahu innahu huwa alghafuru rrahim allah akamsamehe hakika allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma kwa tabia ya khashia inakufanya uwe mwepesi kuomba msamaha na kurudia kwa mola wako leo vizuri lakini mtume mwingine ni daudi alayhi salam tabia hii kwa daudi alaihi salam ilikuwa kama mitume wengine waliotangulia tuliowataja mwepesi wa kurejea kwa mula wake na kuomba msamaha kwa mula wake pale alipopata mitihani katika hukumu baina ya watu wawili kuja watu wawili wamedhulumiana wamechanga mmoja ana kondoo mmoja mwingine ana kondoo tisini na tisa wamedhulumiana hawa watu wameenda kwa Daudi Daudi alipotoa hukumu yake akaikosea alipogundua kwamba hawa wagomvi wawili amekosea wadhanna dauda annama fatannahu wadhanna daud na akadhani daudi kwa maana akajua daudi annama fatannahu ya kwamba ule ni mtihani tuliompa na amekosea katika mtihani wake fastaghfara rabbahu wa kharra rakian wa anaba akamwomba msamaha Mola wake akakurumuka akasujudu na akaomba toba kwa Mola wake kuomba msamaha kwa hiyo mtu mwenye tabia ya khashia ni mwepesi kurudi kwa Mola wake na ni mwepesi kumwomba msamaha Mola wake na kwa kila hali tumeona manabii daraja yao ni daraja ya juu na nafasi yao ni nafasi ya juu manzila yao Allah tabaraka wa taala ameweka kwa ni manzila ya juu walikuwa ni wepesi wa kurejea kwake pale wanapobainikiwa na makosa simeleka vizuri walikuwa ni wepesi kurejea kwa Allah wanapobainikiwa na nini na makosa sasa hii tabia ni katika tabia zilizopotea ni katika tabia ambazo kwenye jamii ya waislamu zimepotea utajuaje kama imepotea wakati wa tukio unaambiwa muogope Allah ili jambo haliendi hivi mtume amesema moja mbili tatu Allah amesema moja hapana bwana hata mimi nimedhulumiwa bwana hata kama umedhulumiwa kudhulumiwa kwako sio sababu ya wewe kudhulumu shelewa kukosewa kwako sio sababu ya wewe kukosea bado wewe unatakiwa ufuate kanuni Mola wako amekuwekea usifanye hivyo hapana bwana Mungu mwenyewe anajua ndio anajua si ndio maana kaleta mwongozo si mnanielewa Kiswahili haya mara nyingi utayagundua kwenye magomvi ya watu hawasuluhishiki kwa sababu hata ukiwakumbusha warejee kwa mola wao hawamjui na wala hawazijui adhabu zake hawaogopi na hilo ndo linaloonyesha mapungufu ya kuifahamu aqida katika dini kwa sababu aqida ndio kumjua mola wako kama unaambiwa mola wako kasema na hauogopi unaendelea kuwa na msimamo na kauli yako wewe unamaanisha nini simano yake humjui mbona ukitajua polisi una, unarudi nyuma haraka sinivyo mtu akitajua polisi bwana mi nakupeleka mahakamani ah, bwana tabii tukaye tuzungumze <laughs> mahakamani na polisi wasema tukaye tuzungumze mbona nipokwambia mola wako wewe hujakubali siku moja kuna bwana mmoja amegombana na mke wake ni kweli mke kamkosea makosa makubwa ile bwana kwa hasira akamleta yeye na mkewe kawasikiliza mwanamke umekosea hii ni jambo baya tubia kwa mula wako mula wako msamaha hii dhambi kubwa umefanya sasa yeye bado ana hasira so, sasa sikiliza mimi nimemsamehe lakini kumsamehe kwangu akakae kwao mwezi mmoja unaelewa hicho Kiswahili yeye amefanya amemsamehe na msamaha wake akakae kwao mwezi ikaambia sawa lakini inabidi utuambie umeegemea wapi kwenye kauli yako hiyo yani hiyo kauli ya mwezi mmoja umeitoa wapi kuna mwanachuoni yoyote umesikia kazungumza hilo neno au umesoma kwenye hadithi kwa sababu sio mtu mjinga ni mtu una maarifa kwenye dini yako ama umesikia kwa nani maamuzi yangu nikamwambia ulipokuja hapa kwangu ulikuja kwenye maamuzi ya dini kwa sababu sio kiongozi wa chama wala sio kiongozi wa serikali mimi ni kiongozi wa dini kwa ulipokuja hapa mwenyewe unajua umekuja kwenye kikao cha dini sasa hilo unalofanya wewe ni la dini unajua shehe mimi nimekosewa sana ah, hatuzungumzi makosa unakosewa tunazungumza kauli ulioitoa ni ya dini nipe muda Kamwambia wewe humwogopi Mola wako, ndo tatizo. Kwa hiyo hata tukikuhofisha kuhusu Mola wako huogopi, na hiyo tabia inakufanya ukiambiwa qala llahu usisikie, wala ukiambiwa qala rasulu usisikie. Sasa mimi naogopa nikiendelea kusema naweza kukufuru wewe, na utakapoendea wewe utakufuru. Sasa bora mimi ninyamaze lakini hayo maamuzi unayoyatoa sio maamuzi sahihi nilipomwona kama msimamo wake kaondoka nao nikamwambia mkwe wake usimpokee mtoto wako mimi nikamwambia usimpokee mtoto wako mwambie mtoto wangu atakuja kwangu kwa vitu hivi viwili kuna amani baina ya wewe na yeye anakuja kusalimia nitampokea hiyo ya kwanza ya pili umempa talaka akakaa eda ikaisha ukamleta mtampokea chagua katika hayo mawili uniletee bwanangu amekwambia shehe tu maneno hayo akaambia ndio akaambia shehe ndio mwongozo wa dini ile bwana akarabia sasa shia bwana mchonganisho pia na wako sana nikaambia sikuchonganishi na kusaidia <laughs> kwa sababu wewe unaonekana ni mgumu wa kusikia mimi nimeona nikusaidie kwa hiyo njia ya pili sasa tafuta pa kumpeleka huyo mkeo akamchukua mkeo akampeleka kwa ndugu yake akamwambia ndugu yake naomba mke wangu akae kwako kwa muda wa miezi mitatu nitakuja kumchukua nitatoa matumizi mimi kila kitu chake nitagharamia mimi mwanamke akanambia akanipeleka kwa ndugu yake nikamwambia hivi mwambie kwa ndugu yako sikai we mwambie kwa ndugu yako sikai kwa sababu hakuna sheria ya wewe kunileta mimi nikae kwa ndugu yako kama ni eda nitakalia nyumbani kwangu na kama umenichoka unanichokea nyumbani kwangu huwezi kunichokea kwa ndugu yako ambaye ana familia ya mke na watoto na mke wake ajue kama na mimi pia nimetelekezwa na mke wangu kwake na mme wangu kwake kwa hiyo mwambie skai mwanamke akamwambia sasa sikiliza, talaka sikupi na kwangu ukali anazidi kufanya anazidi kuchupa mipaka. Nikambe hayo ndo madhara sasa ya kukosa kumwogopa Allah. Sasa hizi tabia utazigundua kwa watu kwenye matukio ya magomvi, sio kama mnanielewa vizuri na ndio maana utaona katika mabombi ya kindoa mara nyingi wanawake wanakutana na makosa kwa sababu akikosewa moja yeye anafanya matatu akikosewa moja yeye anafanya matano sita paka anavuka mpaka basi sasa kweli mume wako kweli alikukosea hivi mbona sasa umefanya hivi umefanya na hili umefanya na hili kwa nini umefanya haya yote labda mume wako tuseme amechelewa kurudi nyumbani kakukuta umekasirika kwa nini unakuja saa sita usiku sasa si nimechelewa tu unanionea tu mmekachelewa kuja saa sita usiku na ndoa ananyimwa siku hiyo hapewi chochote siku <laughs> sawa na akiamka asubuhi hamna chai akapika mwenyewe <laughs> ewa eh, vipi <laughs> yule anakwenda kwake akupikia huyo huyo sasa mimi nimefanya kosa moja la kuchelewa lakini mimi mwanaume na ndiyo maana sikupewa kazi ya kuomba ruhusa kwako kwa sababu majukumu yangu mimi kuna wakati yanatokea mbele kwa mbele huko huko <laughs> sasa kama ningepewa kazi ya kuja kuomba ruhusa ningepata tabu sababu mtu wa kukaa nyumbani mimi ni mtu wa kuhangaika na maisha nikutafutie wewe na watoto ndio maana dini imenipa ruhusa hiyo wewe ni mtu ambaye anatakiwa mimi nikuhudumie ndio maana dini imekwambia wewe niombe mimi niruhusu sababu unatakiwa ukae nyumbani mimi nikuletee sasa mimi nimekwambia nilipata dharura nimechelewa kurudi sasa umeniadhibu usiku umeniadhibu na asubuhi kila <laughs> wakati mwingine mtu anafungiwa mlango rudi ukalale huko huko hata haulizi ulikuwa wapi haya ni matatizo lakini unakuja kukuta sasa huyu mtu unakaa naye kwenye kikao unamsomea aya unamsomea hadithi inaingia huku inatokea ni tabia ya kukosa khashia sijui kama khashia mtakuwa mmeelewa mtakuwa mmeelewa maana ya khashia tujitahidini kumwomba allah tujalie katika nyoyo zetu tuwe na khashia ili tukiambiwa maneno yake tu tunaathirika nayo na hii ndio faida ya kusoma tauhidi sasa unakuja kustaajabia kwamba mtu anasoma kila siku alafu unamwambia maneno kama haya alafu haogopi ili ndio linakuwa baya zaidi mbona wewe unatakiwa uogope alafu wewe ndio unaonekana huogopi ina maana siku zote unasoma nini wewe ulipokuwa unasoma zile nguzo za imani kumwamini allah kuamini malaika kuamini vitabu kuamini mitume wewe ulikuwa unaamini kitu gani au ulikuwa unaamini nini sasa wewe na hawajiaminishi na adhabu za allah isipokuwa watu waovu kwa tujitahidini sana kumuomba sana Mola wetu tujalie tabia ya khashia katika nyoyo zetu mtakuwa mmenielewa vizuri nasaha zangu zitaishia hapa nilipenda ni kuna sihini juu ya tabia hii lakini hii tabia ya khashia inakupelekea lile kosa unaloliona dogo wewe kwako sio dogo linakuwa ni kosa kubwa sana kiasi huwezi kulivumilia na hii ndio tabia nzuri wanasema usiliangalie kosa muangalie uliyemkosea tumeona vizuri usiliangalie kosa lakini muangalie uliye mkosea na ibn masudi anasema muumini anaiona dhambi ile ndogo ile kama jiwe kubwa ambalo liko kwenye mlima nataka kumwangukia anakuwaje anakuwa na uoga wa hali ya juu sawa sawa eh? na mtu fasik anaiona dhambi aliyokosea kama nzi aliyetua kwenye pua lake anamfanya hivi eh? akitua kwenye pua unatumia nguvu ah! fanya hivi yakulu haya penzi anaruka sasa kadogo tu kuna watu wanafanya mangapi sasa hawa ni mitume tumewatolea mifano sisi pamoja na ule utume wao na daraja zao lakini haya makosa madogo wao hawayakuyaona madogo tufahamiane vizuri tumwombeni sana allah subhanahu wa taala atujalie hofu katika mioyo zetu na turuzuku takwa katika nafsi zetu sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam